Bye. Zazpi salaketa eta hoietarik hiru aztertzen ari direla onartu berri du orintxetan prokuradoreak tenore hontan honako errikoetxan, besten bilan ofiziala egiten ari dira horren batez eh, beraz Jean René Txegaraiek eta Patrick Dalenek egin dute bilana aski baikora zenbakiak emanez honako besten bostegunetan jende gehiago ibili da aurten baina denboran eta espazion gehiago barriatuak beste zenbaki batzu ere mandituzte, dituzte, hamar mila aur izan direla poternan, irure onta berrogeit mila, eh, irure onta berrogei mila pertsonak erabili dutela Krono Plus autobusa, joan urtean maino eunteko bost gehiago eta beste autobus zerbitzuek aldiz, euneko irurogei eta iru bidaiari gehiago jasko zenbakiei konparatuz eta Patrik Dalen prefetak azpimarratu du, ez dela zauriti, zauritu larriturik izan eta erran bezala prokuradureak orain txetan onartu du iru salak eta aztertzen ari zirela. Eta goizun juntan FDSO eta GIA sindikatu eta kolaborariek samatzeko autobideko paga lekuan kontrolak egiten dituzte. Alemania eta Espainiako kamionak kontrolatzen dituzte. Aragiaren presioa biziki apaldela salatzen dutelako. Beste errialdeetarik sartzen da aragi hainitz eta presio apaletan horrek kalte handia egiten die. Hortako egun ere kontrola hori egiten dute ikusteko kamionetan nungo aragia karreatzen duten. Egorriteretan berriz pundu bat eginen dugu. Eta Estatu Kontseilua kontrako iritzia eman dio Frantses gobernuak euro ituna beresteko duen lege proiektuari, bere ustez Franzo gobernuak euro ituna bereste madu ez ditu konstituzioaren oinari eta printzipioak errespetatuko intzarieta. Joan den ostiralean, frantses gobernuak iragarri zuen Europako hizkuntza gutxituen euroituna berresteko lege proiektua onartzen zuela. Egun berean, eman zuen bere iritzia ere estatu kontseiluak eta honen iduriko, Franzo Holanden gobernuak euroituna berrestea erabakitzen badu, Frantziak bizkar emanen die hainbat oinarri edo printzipio konstituzionali. Horietan, errepublikaren bana ezintasunari, legearen aurreko berdintasunari, Frantziako herriaren batasunari eta bereziki frantsesaren erabilera ofizialari. Joan den ostiraleko gobernu bilkuran, Holanden gobernuak lege proiektu bat onartu zuen, hizkuntza gutxituen gutuna berrestea ahalbidetuko lukena. Honela, euroitunak aurre ikusten dituen larogeita emezortzi kompromezuetarik, ogoita emeretzi onartuko lituzke gobernuak. Hala ere, berrogeita amairu barra iru artikulua txartatu nahi du konstituzioan, konstituzioaren bigarren artikuluari ez diola bizkarre maiten justifikatzeko. Berrogeita amairu barra iru artikuluak baitio, frantsesa dela errepublikako hizkuntza ofizio ofizial bakarra eta ez dizkiela eskubide zehatzak eskaintzen hizkuntza gutxituen hiztunei edo hiztun taldeei. Estatu Kontseilua estator bat iritzi horrekin bere iduriko kontraerran bat bada adierazpen horren eta euroitunaren berrestearen artean. Euroitunak hogeita bat garren artikuluan zehazten baitu hizkuntza gutxituen hiztunek eskubidea ukan behar dutela eremu publikoan hizkuntza hori erabiltzeko. Jakin behar da Estatu Kontseiluak iritzi bat besterik ez duela maiten, eta ondoko asteetan senatuaren A aldi izanen dela beraz, bere iritzia maitea lege proiektu hortaz. Euskal Konfederazioak jadanik bere kezka dirazizion, konstituzioan berrogeita ama iru marra iru artikulua txertatzeari, iduritzen zaio izkuntza gutituen zat mugabat gehiago izanen dela artikulu hori. Eta ondartzako bideetan bazisten zuleak bandera gorriak gune ainitzetan tenoreontan itxaso azkararen gatik, landesetako kostan eta bereziki angelu tamiahitzen angelun Labar Madrag, Chambre d'Amour, Marinela, Cavalier, Corsair eta Sable d'Oren, beraz bandera gorria da tamiarritzen Miramar, ondartzan dia, eta Euskaldunen Kostan, eta milagatzionta berrogeita bost urtean sortu zenen daiako gazteluzar batza, irurogeita marurtea kospatzeko aldi berezian tolatu dute ostegununtan endaiako Daniel Ugarte pilota lekuan eguerdi terditan aipatuko dugu xeekiago eta bi itzerruk biaz Mark Sisolm diokalaria baionati Bilbotik joaiten da taldeak ofizialki hori jakin arazi du goizuntan erruk galdegindu galde gindu bere kontratua gelditzea Australiara Irlandako Münstereko taldean ariko da heldu den sasoinean.